الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأراضين بديع السماوات والأراضين لا إله إلا هو الحي القيوم واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه الذي بعثه رحمه للعالمين وهاديا للبشريه اجمعين والصلاه والسلام موصول على اهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين بسنته مبلغين وعاملين ومن تبع ومن تبعهم بصدق وإخلاص وإحسان إلى يوم الدين. Bugün isim Esma ve Esma Hüsnü derslerinde 15. dersteyiz. Bundan önce 52 tane isim şerh etmiştik. Bugün 53. isimdeyiz. 53. ismimiz Allah'ın güzel isimlerinden bizim konumuz en güzellerden birisidir. Allah'ın tüm isimleri husnadır. Husna nedir? Yani en güzeldir. En güzeldir, en mükemmeldir. 53. isim El-Karib. Karib. Karib nedir? Yakın. Neyin zıddıdır? Uzağın zıddıdır. El-karib. Yakındır. Aklına ne gelir? Tersi uzak. Uzakın zıddı yakındır. Bu isim üç sefer geçmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Üç sefer geçiyor. Sigası da inne rabbi karibun mucib semi'un karib böyle isimlerden geçiyor. Bunun anlamı nedir? Karibin anlamı dedik yakındır. Yani sen bana yakınsın diyorsun. Bir arkadaşına sen bana yakınsın diyorsun. Ne de yakınsın? Yani güveniyorum sana samimiyette, sevgide sen bana yakınsın. Kalbime yakınsın. Karip. Yakın oldun bir taneye ne yaparsın? Onun izini takip edersin, yoklarsın, ararsın. Buna ne diyorlar? Karip. Eydir bu lügatçedir. Allahu Teala'da nedir karip? Allahu Teala inne rabbi karibun mucib. Benim Rabbim soruyorlar müşrikler. Diyor benim Rabbim kariptir, muciptir. Kariptir, yakındır, isticabe eder. Bana kim yakın olsa düştüm ilk önce o elini uzatır bana. Bir teneyi çok seviyorum. Canını bana feda verebilir. Ama benim onda benim ona ihtiyacım olduğunda o benim yanımda değil. He? Ne kadar bana yakınıysa elini uzatamaz bana. Kim uzatır bana elini? Kim yakınımdaysa. allah Teala burada ne diyor ayette? Diyor Rabbiniz, benim Rabbim kariptir, muciptir. Yani hem yakındır hem isticabe eder. Her zaman. Allah subhanahu teala her zaman bizim yanımızdadır. İşte kulun kurbetiyle, yakınlığıyla yaratanın yakınlığının farkı budur. Allah her zaman kariptir, muciptir. Sonra bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camiye girer, bakar her çeşit elini kaldırmış dua ediyor. Camide dua etmek müstecaptır. Yani icabet olunur. Dua, duanın isticabi edilen mekanları var ve zamanları var. Mekanlarından birisi mescittir. Ne zaman girdin mescitte oturdun, elini kaldır dua et, Allah Teala isticab edersin. Çünkü bir şahsın makamına gitsen, istesen fark eder yolda durdun onu istedin. Mescitler de Allah Teala'nın evidir. Gelmişsin Allah Teala'nın kapısına istiyorsun onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi, baktı, Ashab-ı kiram dua ediyorlar ama bir de sesli dua ediyorlar. Gürüntü de olmuş. Her çeşit şey dua ediyor. Dedi ne yapıyorsunuz? Biraz kendinize rahimli olun. Merhametli olun. Yani siz kendinizi yormayın bu kadar. Rabbiniz sizin nedir? Yakındır. Yakındır. Size ne yapar? İsticabe eder. Neyi isticap eder? Duanızı. Onun için siz kimin hidayet ediyorsunuz? Rabbinizi. Rabbiniz size şah damarınızdan yakındır. Onun için duanın sünneti ne kadar cizli olsa o kadar müstecaptır. Özellikle camilerde, toplumsal yerlerde. O kadar dudaklarını oynatarsın, yanındaki zor seni duysun. İyidir dua kalpten mi olur? Olmaz. O temennidir, arzudur Rabbil Alem'den isteyebilirsin. Ama dua ibadetine girmez. Dua ibadetinin bir şerti dilin oynayacaktır. Velev ki yanındaki seni duysa duymasın. Dilin alsın çabalayacaktır. Namazda da dilin çabalamadı. Kalbinden okudun Fatiha'yı yani şeyleri, zikirleri o namaz batıldır. Dua da dilin oynayacaktı. Ne yapıyorsunuz dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Lestum ted'ûne asamman ve la gâiben. Dedi siz ne? Sağır. işitmeyen birini çağırıyorsunuz. Ne de gayip yani hazır bulunmayan birisini. Burada değil. Çağırıyorsunuz. وَلَكِنْ اِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ Siz kimi çağırıyorsunuz biliyor musunuz? Rabbinizi. Rabbiniz sizin nedir? Semi'tir, eşitendir, kariptir, yakındır. O sizinlendir her yerde. Ayette geçtiği gibi huve ma'akum eynema kuntum. O sizinledir nerede olsanız. Allah Teala her yerde her yerde ilmiyle hazırdır, nazırdır. Hiçbir şey ondan gizlenmez. Onun için denizin altında Yunus aleyhisselam gibi kalsan, sıkışsan, Ya Rab desen, Rabbin seni duyar. Engel yoktur. Yani sinyal kesme diye bir şey yoktur. Nerede olsa Rabbinle senin arasında tabir caizse sinyal alıyor. Verici işliyor. Değil burada sinyal zayıftır, burada çekmez, burada beton var. He? Burada sinyal kesici var. Allah'tan kulun orasında ne yoktur? Sinyal açıktır. Ne diyor ayeti kerimede? Ve izâ se'eleke ibâdî anni. Ey elçim! senden kulların kullarım senden sorsa beni fe inni inni burada muhakkak yani kesin ben neyim onlara karibun yakınım onlara gördün mü karibun Allah kariptir nedir yakınım onlara ucibu yakınım ucibu دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَنْ Bana kim dua ederse karibim onun duasına isticap ederim. Onun için mahpushanede ol. Cihad alanında ol. Fabrikada ol. Nerede olsan ol. Rabbine ihtiyacın oldu ki her zaman Rabbimize ihtiyacımız var. Ya Allah dedim, Rabbin dersene lebbeyk abici. emret. Kulum der. İste ben sana isticabe edeyim. Yeter ki benden ne iste? İste. Onun için Resulullah diyor elinizi Rabbimiz Kerim'dir. Ee, hayi yani haya, çok hayalı kul elini kaldırsa, kaldırsa boş döndürmez onu, çevirmez onu. Yen ani şimşek verir. Yen hikmeti gereği zamanına çevirir. Yen ahirete çevirir. Yeter ki elini kaldırdın dönmez. Bu nedir? Karibin neyidir? Şeyidir. Ee, karibin cereyidir. Allah kariptir, isticabe eder bize. İyidir. Allah subhanehu ve teala diyor ki وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Kaf surasında. Diyor ki وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Biz insanoğlunu yarattık. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ Biz de biliriz nefsinden ne geçer. Nefis nedir? Kimse nefsi bilmez. El değil, madde değil tutulacaksın. Ne, teknoloji ne, ne kadar ilerlese kimse senin nefsinden, kalbinden ne geçti bilemez. Allah'tan başka. Nefsisi bir kul bilir, kendisi bir de Rabbi bilir. Onun içindir biz yarattık insanı nefsinde ne vesvese yapar? Neyin alışverişini yapar? Vesvese de burada nedir? Ha? İstek. Ne isteği? Allah'ın emirlerine karşı gelmek, yasaklarını çeynemek. Bunu da kim yapar? Baş düşman. Allah böyle düzeni mükemmel koymuştur. Dünya imtihan dünyasıdır. Onun için nefse şeytan insan oğluna tek girişi var, bir kapısı var demiştik. O da nedir? Nefistir. Oradan girer. O kapıyı kapattın şeytan sana giremez. Bil şeytan sana senin için ölmüştür. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor Allah şeytanıma hidayet verdi Müslüman oldu. Artık Resulullah'a ne vesvese var ne onun için bak otomatike bağlanmış. Resulullah'ın ne dedi allah Teala? Şeytanın da Müslüman oldu. Nefis kapısı kapandı. Onun için senin gelmiş geçmiş günahın şu andan affolundu. Resulullah melek gibi oldu ya. Yani. Eydi bir kul olabilir mi? Ha, olamaz da. Ama ne olur? Yaklaşabilir. Zirvete yaklaşabilir. Kim? Hazreti Ömer. Şeytanı Müslüman olmadı ama şeytanı Ömer'i gördüğünde bu vadide o bir vadiye kaçıyor. Şey, şeytan Hazreti Ömer'den korkuyor. Hakiki müminden şeytan korkardı. Onun içindir biz yarattık nefsinde biliriz. Sonra bunu açıklamak için ne diyor allah Teala? Olabilir dersin nasıl bilir allah Teala? Önünü kesiyor Rabbil Alemin. Şeytanın vesvesesinin önünü kesiyor. Diyor ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Hablil verid nedir? Şah damar. Buradan boyundan geçiyor. Şey okumuşsanız okullarda iki tane damar var. Kalpten beyne gidiyor beyin en önemli gıda alacaktır, kan alacaktır. O ne kadar yakındır bize? Kalbimizin atışı. O damardan daha yakınız size. Akrabu. Ondan daha yakınız size. E bu içimizdedir. E Allah demek ki motorun, kalbinin içindekini biliyor. Bu nedir? Karibin zirvetidir. İşte karib Budur arkadaşlar. İyidir Allah Teala. Nasıl bunları biliyor? Her şeyi biliyor. Bizimle mi? Evet Allah Teala ilmiyle bizimlendir. Allah Teala ilmiyle bu evrendedir. Yani yer nedir arkadaşlar? Bu yer bir nokta bile değil bu evrende. Gözden görünmeyen bir zerre gibidir. Evren çok geniştir. Zerre değil. İnsanlar onun içinde hele hiç görünmezler. Bu evrende ne dönüyorsa Allah Teala aynen zamanda, aynen mekende her yerdedir, her zamandadır, her mekendedir. Her şeyi de bilir. Neyiyle? İlmiyle. Ama zatı Haşa ve kefa. Allah'ın zatı her yerde değil. Allah'ın zatı nerededir? Er-Rahmanu alel arşisteva. Rahman arşin üzerindedir. İlmiyle her yerdedir. Bunu reddedenler akılleriyle reddediler, nekilden değil. Ne diyorlar? Nasıl olur Allah bilme, yani her yerde olması lazım. E, Allah her yerde zatıyla hazırdır, nazırdır. Hayır, haşa. Bunu dört imam söylememiş, dört imam buna da karşı gelmiş. Hatta İmam Ebu Hanife kim demiş Allah nerededir bilmez, bilmezse kafir olur. Allah nerededir? Her şeyin üstündedir. Eydir, giriş yapmasılar Abu Hanife Allah rahmet eylesin ondan. Onun da önünü kesmiştir. Bir de neredeyse arştadır ama arş nerededir bilmiyorum o da kafir olur diyor. Hangi kitabında söylüyor bunu? Fıkhul Ekber'de. Bunu Mulla Ali Kari de açıklıyor. Şimdi Allah Teala kendi zatı arşın üzerindedir. Bunlar akıl dendirler. Nasıl olur? Allah her yerde kendisi hazırdır. İyidir akıl da alsak bunu Allah Teala her yerde hazır ise o zaman ben günahı tuvalette işlerim. Allah münezzeh değil mi kazaretten, pislikten? Allah nasıl olur tuvalete girsin? İyidir Allah Allah Teala münezzeh ise, mukaddes bir zat ise nasıl olur Allah Teala meyhanalara, çarkhanalara girsin? Haşa o kefa. Değil mi? Biz bunları niye diyoruz? Biz bunları aslında aklımızın yüzünden geçiyoruz. Biz bu dilden anlıyor karşı taraf. Diyor bana akıldan mantıktan de. Akıldan mantıktan biz öyle deriz. allah Teala münezzehtir. Eydir bir kral bir kral kendi sabahtan akşama kadar koltuğunda oturmuyor, dolaşıyor sokakı, piyasayı, askerleri her şeyden haberdar olsun. Bu önemli kral mı yoksa bir kral oturmuş yerinde adamları var, ciddi, halisene çalışıyor. Her raporcunun önüne bir karınça bile yer üzerinde oynamadan o ülkesinde haberi oluyor. Hangi mükemmel kraldır? Tabi kendisi oturmuş arşında samimi adamları var gidip çalışıyor. E Rabbil Alemine de bu yakışır. Kendisi arşın üzerine istiva etmiştir ama her yerde haberi var. Neyle? Çünkü o yaratandır. Karşı tarafının farkına varmıyor zaten. Farkına varmıyor. İnsana kıyas ediyor kendisini. İşte Allah Teala'yı diyor ki nasıl olur her yerde kendisi olup haber olması lazım. Haşa. Allah Teala zatı münezzehtir her yerde olmaktan. Zatı arşın üstüne istiva etmiştir. Bu akide dört imamın değil sadece. Dört imamdan önce etba'u tabi'in, tabi'in sahaba Resulullah'ın akidesidir. Allah her yerde zatiyle hazırdır, nazırdır. Bu üç dönemden sonra bazı alimler iyi niyetle, iştihatle demişler ama hata yapmışlar. Dört imam da bunun önünü kesmiştir. Dört imama uyanlar alimlerde gelmişler buralara, bulara kıran kıran kavga etmişler, bulara reddiye yapmışlar. Evet, Allah Teala'ya yakışır Karib olmak. Karib bu bir ezeli bir sıfatındandır. Karib nedir? Yakındır. Nereden yakındır bize? Şah damarımızdan yakındır. İyidir. Allah Teala bize şah damarımızdan yakındır. Bu yakınlık da iki kısımdır alimler diyorlar. Bir cenel yakındır. Her çeşe yakındır. Bu evrende canlı cansız bir taş yerinden oynasa bir zerre yerinden çabalasa, bir canlı aç olsa, bir canlı zulme uğrasa, ihtiyacı olsa Allah Teala her çeşi yakındır, her çeşin durumunu bilir. Gizli bir şey yoktur. Gözden görünmeyen canlılara bile Allah Teala yakındır. Bir de neyi var? Karibi. İkinci karibi nedir? Özel kurb. Özel yakınlık. O da kim olur? Has adamlarına. Cennet ehline. Dedik allah Teala cenneti yarattı. Ebedi olarak özel has adamlarıyla ebedi olarak o hayatta yaşamak istiyorlar. allah Teala onları da o hayatçı yarattı. Onu dünyada da allah Teala ne yapar? Riayeti altındadır. Onlara yakındır. Sen Allahu Teala'ya garip, garip, Allah garip istiyorsan yakın olacaksın. Allah'a hakkıyla kul olacaksın Allah sana yakındır. Özel yakın. Me'iyye gibi. Ben sizinlenim diyor ayette. Huve ma'akum eynemâ kuntum. Bu nedir? Bir celal me'iyye. Allah her çeşitten haberdardır. Onu ilandır ilmiyle. Bir de nedir? Özel şah, has adamlarıyla, evliyaullahlardan her zamandır Allah Teala onlardandır. Hiç zulmü oğlamazlar. zulmü oğlasalar da Allah Teala hikmeti gereği onları ne yapar? He? Onlara günahları erisin diye iptila verir. Aynen demiri çöz ataşına koyup çekişten döveceksin, suya batıracaksın. He? Ne olur? Çeliğe dönüşür. E, müminler de iptilaya muarrazdılar. Bu da Allah'ın hikmeti gerekir. Onun için sahabeden ve tabi'in imamlarından bir tane iptilaya uğramasaydı, rızkı, hayatı dört dörtlük geçseydi, vallahi diğer imanımda şüphet ediyorum. Neden? Çünkü her mümin iptila olması lazım. Ama dereceye göre. Ne kadar imanın çok güclüdür, o kadar çok iptila olursun. Onun için en güçlü iman, imanlılar kimdir? Enbiyaullah, Evliyaullah, Asfiyaullah. Resullar, elçiler zirvettedir imanda. İmanda onun için onlar çok iptal oldu. Hazret Nuh'ten tut, Hazret Adem'den tut, Nuh ile Resulullah'a kadırsınız. Resulullah diyor Eşeddül bela en şiddet bela el-enbiya thummel emselu thummel emsel. Ondan sonra nebilerden sonra basamak basamak yani ne kadar imanın güzlüyse o kadar bela. Allah da ne kadar iptiladasın o kadar müminin yanındadır. Evet şimdi bu garip Allah, Allah subhanahu teala'nın güzel isimlerinden birisidir. Bu azim garip bize yakındır. Her şeyimizi duyuyor. Bu ismi nasıl hayatımıza yansıtırız? Nasıl hakiki Allah Teala'nın kurbuna mazhar oluruz, nail oluruz. Bu da birincisi ne yapacağız? Eğer Allah Teala bu kadar bize yakınıysa bizimden ilgileniyoruz. He? Ne yapacaksın? Onu seveceksin. Bak hangi kardeşin, arkadaşın yani çalıştığın yerde patronun seninle ilgileniyorsa o patrona canın feda edersin. O arkadaşa canın feda edersin. Çok seversin onu. E garip bizimle ilgileniyor. Nerede olsan ol diyor. Kuyunun dibinde ol. He? Ben seni duyarım. O zaman ne yapacağız biz? Bütün mutlak sevgimizi kime vereceğiz? Allah Teala. Karip olan mutlak sevgimizi Rabbimiz gariptir bize ona vereceğiz. Onun için sevci diye bir şey var ise dünyada Allah Teala'nın sevgisiyle insanları bir evreni severiz. Bütün sevgimizi onun sevgisi altında yaparız. Bu birinci yansıtmamız. Yani garip seveceğiz Allah Teala'yı. Ama sevmek için Allah Teala bu dünyada Allah Teala bize şehvet vermiş, savuk su vermiş, evlat vermiş, mal vermiş, keyfi safa vermiş. Bunları nasıl seveceğiz? Allah'ın sevgisine çıkartacağız önüne? Hayır. Bunları Allah'ın sevgisi şemsiyesi altında seveceğiz. Onun için savuk su, serin su, saf su içeriz. Ballı su içeriz. Allah Teala bunlara izin vermiş. Bunları seviyoruz. Ama içki de hoştur. Onu da içse hoştur. Ama Allah Teala izin vermemişse onu sevmeriz. Vesaire bütün muharramatlar. Bu nedir? Allah'ın sevci altısında, altında, şemsiyesi altında bütün sevgilerimiz olur. Para severiz. Ama Allah diyor halal yoldan kazan, haram yolu ben sevmem, istemem yasaktır. O zaman biz de haram parayı sevmeriz. Ama Allah'ı sevmeyen, Allah'tan korkmayan, karibi anlamayan ne yapar? He? Haram parayı sever. Affetmez. Haram paranın da kazanması kolaydır. Evet. İyidir. İkinci nokta. İkinci mesele. Allah Teala gariptir. Her kuluna gariptir. Hakiki mümin isen, kurbeti kendinde hissediyorsan, ne yapacaksın? Umidin, arzun Allah Teala'ya ne olur? Kuvvetli olması lazım. Bu ne demektir? Yani Allah Teala bize bu kadar yakındır. Kalbimizden geçtiğini biliyorsa, her şeyi de dinliyorsa, isticabet ediyorsa, o zaman ben bu elimin arkasıyla, burdumun arkasıyla, demem ya Rabbi bana bunu nasip et. Bu nedir? Lauballiktir. Ciddi bir şekilde kuvvetir raca. Raca nedir? İstek. Ha? Umit. Raca umittir, istektir. Umidim ne olacak Allah Teala'dan? Cücülü olacaktır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِذَا دَعُوا اِدْعُوا اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْاِجَابَ Allah'a öyle dua ederken öyle dua edin. Bilin ki muhakkak duanız kabul bulur. Yani bir şeyden ben Özkan kardeşin yanında çok seviyorum beni. Özkan'dan ne istesem verir bana. O zaman ben Özkan'a derken Özkan bu kalemi verir misin bana? Ben eminim Özkan verir bana. Onun için demeyeceğim Özkan tereddüt edeceğim. Özkan o kalemi verir misin bana diyeceğim. Allah Teala de diyor ki e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki Allah'a dua ederseniz öyle istenin ki muhakkak verilecek size o iş. Onun için umidimiz Allah'tan ne olacak? Kuvvetli olacaktır. Onun için ayette ne diyor? La ye'esu min rahmetillah illel kavmun zalimin yende kafirin. Kim umidini keser Allah'tan? rahmetinden ye es getirir? Kafirler. Onun için mümin ne olur? Zıddıdır. Ne yapacaktır? Umidi güçlü olacaktır. Ne kadar günahkar olsan ya Allah desen ümidim gücüdür benim. Onun için allah Teala'ya dua ederken ciddi isteyeceksin. Bir tane geldi senden bir şey istedi. Bir şey verir misin ben ihtiyacım var? Ya kusura bakma ben veremem. Ama geldi ya verir misin kardeş bak işte durum böyledir acıdır. Anlatırsın ona detaylı yollardan. Ne olur? Dersin evet bu ihtiyaç sahibidir. Allah Teala'dan böyle isteyeceğiz. Ağlayacağız. Ama kuvveti, umidimiz Allah'tan kuvvetli olacaktır. Bu karibin neyidir? Yansımasıdır. Evet. İyidir. Allah Teala bütün kullarına yakındır. Bütün bütün canlılara yakındır. İyidir. Allah Teala her şeye yakındır. Bana yakındır, bütün canlılara yakındır. O zaman aklından geçer mi sen karibi atlat atlatmak? Geçer mi aklından? Karibi atlatacaksın. Yani ben bir zulmeder miyim kimseye? Günah işler miyim? İşlemem. Allah her çeşe yakındır, kariptir. Her çeşin derdini, müşkületini, zulmünü görer, işitir. O zaman aklımıza ne gelir? Karibi hakkıyla anlatsak nasıl yansır hayatımıza? Eskiler demişler gibi yerde karıncayı bile ne yapmarız? İncitmeriz. Karıncaya bile aziyet vermez. Bir canlıyı bile yer a, a, cansızı bile bir ağaç yerdin bir dalı bile kırmazsın. Neden? Allah kariptir. Her şeyi görer. Yakındır. Ondan sonra eğer bu karibi ise bir de bu kurbetin dedik ki Allah Teala kariptir. Bunu yansıtmak için bu kurbetin fıkhını bileceğiz. Fıkhı da nedir bunun? Biz Allah Teala nasıl karib olalım? Nasıl yakın olalım? Allah Teala bizden yakındır. Her şeyimizi bilir ama Allah Teala bize yakındır değil ki inayet altına almış bizi. Biz dedik Allah Teala bütün kullarına yakındır inayeti altına, rahmeti altına özel kurb, özel yakınlık kime verir? Sadık kullarına verir. Çünkü onlar cennet ehlidiler. Bu dünyada da onu rahmetleriyle kapsar. O zaman biz Allah Teala bu yol haritasını bunun fıkhında vermiş bize. Nasıl biz Allah bizi yakınlar listesine bırakır? Nasıl nasıl bırakır? Hakiki kul olacağız. Hakiki kullas olacağız. Onu da Resulullah çizmiştir. Mühsün olacağız. Mühsün nedir? İhsan derecesi. O nedir? Sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görüyor. Kariptir. Acıtmayacağız. Kimseyi ibadet edeceğiz. Bu bir. İkincisi bir de Allah Teala gösteriyor. Kutsu hadiste ne diyor? İza teqarraba İleyye abdi abdim bana yakın geldikçe ben de ona yakın giderim. Ne demektir bu? Yani sen ya Allah diye kalk ibadete, dinini öğren, Allah'ın yolunu tut, Allah senin için gül gülistanlık eder yolunu. İlham verir sana, adamların gönderir ins ve cin ve melek sana yol göstersin. Ve elinden tut. Yeter ki sen niyet et Allah rızası için. Yola düş. Sonra ne diyor hadis kutsi'de diyor? Bana fe izâ tekarrabe ileyye şibren. Bana bir karış. Hatta önce şeyden başlıyor. Bir arşın. He? Bir arşın ben ona daha yakın olur bir karış yaklaşsa bana pardon bir arşın yaklaşsa ben bir karış yaklaşırım ona. Ne veriyor? Allah subhanahu teala yani yeter ki sence ben sana çok gelirim. Sonra ne diyor Hacı Kutsu hadiste? وَاِذَا اَتَانِ يَمْشِي Bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Allahu Ekber. Rabbil Alemin. Ben ona koşarak gelirim. Baba evladından ne ister? He? Baba evladından biraz şey istiyor. Biraz saygı istiyor. Ondan sonra baba hayatını verir evlat. Anlatabildim? İşte Allah Teala kullarıyız. Ne diyor? Biraz sen bana yürüyece ben seni koşarak cennet. Allahu Ekber. Onun için karibin fıkhını bileceğiz. Biraz hareket et, allah Teala sana koşarak geldi. İşte hakiki karib budur. Kulluk, kulluk yapacağız allah Teala'ya. Hakkıyla kulluk yaptık Rabbil Alemine. Biz muvaffak olmuşuz. Allah'ın has adam olmuş. Allah hepimize kulluk derecesini kurup yakınlık derecesini nesip eylesin. Ve müyesser eylesin. Kolaylaştırsın. Evet. Elli dördüncü isim. Elli dördüncü Allah'ın güzel isimlerinden El-Kavi. Kavidir. Türkçe'de kavi de kullanıyoruz değil mi? Kavidir, çok kavidir. Yani çok kuvvetlidir. Yok, kavi kullanıyoruz. Osmanlı'da kavi kullanılıyordu. Hatta bir tane ne dermişler? Bu kelle kavidir. Yani kafası çok kuvvetlidir. Kelle kavi. Evet, kavi nedir? Kuvvetli. Allah Teala nedir? Bu kavi. Kavi neyin tersidir? Zayıfın tersidir. Zıddıdır ya. Yani. Zayıf, kavi. Güçlü, kuvvetli. Dokuz sefer kavi kelimesi şeyi e, ismi Allah Teala'nın ayetlerde geçiyor. Diyor ki Hud surasında 66. ayette İnne rabbeke huve huvel kaviyyul aziz. Rabbin ey Muhammed senin kavidir, azizdir. Kavidir. Sonra bir ayette de diyor ki innallaha kaviyyun şedidul ikab. Kavidir, şedittir. Şedid nedir? Şiddetli, sert, ha? ikabı da nedir? Şiddetlidir aynı zamanda. Allahu huve rezzaku. Allah razzaktır. Rızkı o verir. Ama sonunda peşinden ne diyor? Bu razzakı tanıtmak için ne diyor? Zul kuvvetil metin. Allah razzaktır. Kuvveti da metindir. Metin nedir? O da ayrı bir Allah'ın ismidir. Ona da geleceğiz inşallah. Metin güçlü, sarsılmaz. Allahu Teala'nın kuvveti sarsılmaz. Kimin kuvveti sarsılmaz? Kim kendine güveniyorsa, kim gücünü başkasından almırsa onun kuvveti sarsılmaz. İşte Rabbil aleminin kavi sıfatı da kulun kavi sıfatından farkı budur. Allah'ın sıfatları mükemmeldir. Kullar için nedir? Eksiktir, acizliktir. Kul da kavi olur. Ne kadar kavi olsa o kuvvet yani zayıftan başlar, zirvete bir de iner. Yani de başkasına ihtiyacı var. Kavi. Bir insan ne kadar güçlüyse, kuvvetliyse, dünya şampiyonuysa, yumruğunu vurursa duvarı yıkıyor. Kavidir. Ama sabah kahvaltı etmesin, ah, önle yemesin, e, önle yemeğini, akşam bakım duvara vursun bir yumruk. Kuvveti kaça düşer? He? Yüzde on düşer. Yüzde yirmi düşer. Ne kadar? Yarına kadar hiç yemek yemese o adam ne olur? Üç gün yemek yemese onu iki tane kolundan kaldırır. Nerede kavi? Neden? ihtiyacı var. Ne kadar güçlü olsan ihtiyacın var. Ama Allah Teala'nın kuvveti nedir? He? Kendindendir. İhtiyacı yoktur hiçbir şey allah Teala mükemmeldir. İşte fark budur. Kavi. Kuvveti allah Teala'nın acizliğe muarraz değil. Her kuvveti kendindedir. Bir kral ne kadar kuvvetli olsa kuvvetini kimden alıyor? Devletinden alıyor. Devleti kuvveti kimden alıyor? Kurumlardan alıyor. Kurumlar kimden alıyor? Adamlardan alıyor. Adamlar kimden alıyor? Sağlamlıklarından alıyorlar. Bunlar hepsi mükemmel oldu bir devlet güçlü olur. Ama bir devlette de sıfırdan başlar zirvete yetişir bir de dönüşü var. Yer üzerinde en güçlü devlet kimdir? He? Bir parça devam etmiş. Teç başına kalmış. Osmanlı Devleti'dir. 600 kusur sene, 650 sene tek devlet olarak Devam etmiş böyle ama ne olmuş? Zirvete varmış. Ondan sonra ne olmuş? Dönüş yapmış. Bu nedir? İnsan olur çünkü. Top, kurumsal olsun toplumsal olsun kuvvetinin başkasına ihtiyacı var. Ama Rabbil Alemin nedir? Kaviyyun aziz, metin, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bir araba ne kadar hızlıysa, motoru hızlıysa, dünyada onun üzerine araba yoktur. O da nedir? Ferrari. Ferrari arabası en hızlı arabadır diyelim. Ama Ferrari ne kadar Ferrari değil, tayyari bile olsa, uçak olsa bile, benzini olmasa ne olur? He? dört tane eşek sözüm yabana getirip onu çekecektir. Ne yaradı Ferrari? Dünya kadar mal. Demek ki onun da benzine ihtiyacı var. Ama Rabbil Alemin kavi zatiyle kavidir. Hiç kimseye ihtiyacı olmadan kavidir. Evet. Allah Teala'nın gücü nedir? Mükemmeldir. Kuvveti kendisindedir. Bu Rabbimiz o kadar kavidir. Hiç kimse onun sultanında, evreninde ona meydan okuyabilir mi? Ha? Okuyamaz. Allah Teala kavidir. Hiç kimse Allah'a baş kaldıramaz. Fır'an zavallı, gafil ne dedi? Ha? Dedi ene rabbukumul a'la. Sonra ne oldu? Allah Teala bir avuç suda boğdu onu. Ne dedi? Âmentu billezî âmene bihi Beni İsrail. Beni İsrail'in iman ettiği Rabbine ben de iman ettim. Rablığı nedir? Boş laftır. Bitti. Kimse meydan okuyamaz Allah Teala. Allah kavidir. Allah'ın askerlerini kendisi bilir. İstese insanoğlu nedir bir evrende? İnsanoğlu bir şey değil. Ama insanoğlu azizdir, mukarremdir. Evet bu kavi isminin nasıl yansıtırız hayatımıza? Nasıl bu kaviden ilham alırız? Nasıl bu kavinin Allah Teala'nın kuvvetini üzerimizde görmeyi isteriz? Tabi eğer bu kuvvet var ise Rabbil Alemide diğer isimler gibi bütün sevgimizi güçlü Rabbimize veririz. Onun sevgisi alta e, severiz, buğz ederiz. Kuvvet O'nundur çünkü. Sonra Allah Teala bu kadar kavi ise insanoğlu ne hissetmesi lazım? Eğer kavi kelimesini anlıyorsan, ismini anlıyorsak ne yaparız? Tavazı bizim ne olur? Olmasa olmazımız olur. Allah Teala'nın kavi ismini tefekkür ettikçe sene ne yansır? Mutavazi olmak yansıtır yansır. Yani ne kadar Allah'ı anlasan mütevazi olursun. İyidir bu insanlar cabbarlık yapıyorlar. Değil mi? Cabarutluk yapıyorlar. tuhyan ediyorlar. Esyan ediyorlar. İnsanlara zulmediyorlar. Yen de bir baba evladına zulmedebilir. Yen bir patron işçilerinde zulmediyor. Garip gurabanı dövüyor sokakta fakir fukarayı. Bunlar nediler? Bunlar kavi isminin anlamını bilmiyorlar. Bilen ne yapar? Hakiki. Onun için allah Teala diyor ki Allah'tan hakkıyla kim korkar? Alimleri korkar. Allah'tan hakkıyla alimler korkar. Neden? Çünkü alimler Allah Teala'yı iyi ilimler ilmileriyle Allah Teala'yı iyi tanıyorlar. Ne kadar Allah Teala'yı tanısan o kadar ihsan derecesine gelirsin. İşte kavi bizi ne yapması lazım? Tavazi haline getirmesi lazım. Ne kadar kavi anlasak o kadar mütevazi oluruz. İyidir. Bu Allah Rabbil Alemin bu kadar kavi ise bize nasıl yansıması lazım bir daha? Evet. Bu Rabbil Alemin her güç elindedir. Kimse onun üstesinden gelemez. Ben de bunun fıkhını bildim. O zaman düşmanım beni korkutsa ben ondan korkar mıyım? Korkmam. Kimden korkarım hakiki? Allah'tan. İyidir düşmanım ne kadar güçlü olsa yen bir tane insan ne kadar yer üzerinde güçlüdür. Ben sırtımı ona yaslayabilir miyim? Hayır. Hakiki sırtımı kime yaslarım? Rabbil alemine. Yani maksat hakiki tevekkülü. Biz kime yaparız? Allah'a. Allah'a tevekkül ederiz ama sebep alırız. Ayrıdır o. Düşmana sataşmarız. Ama düşman geldi önümüze biz Allah'a güveniyoruz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor La tetemennu liqa'el adu Düşmanı karşılamasını karşılamaya onunla düşmanı savaşta temenni etmeyin. Ama karşılaştınız فَاِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَثْبِتُوا Mecbur. Savaş alanı geldi. Yan karşı bak karşı geldin. Velev ki sen zayıfeyse onu sabat kıl. Yen zefer, yen şehadet. Çizsi de zeferdir. Buna ne diyor? İhdel hüsneyeyn. Çi güzel sonu alırsın. Yen zefer alırsın dünyada, yen de şehadet. Bunda sahaba ne oldu? Mute savaşında dedik, Farslara karşı, Rumlara karşı Sahabeler galip geldiler. Orduları, üddetleri onlara karşı la şey, hiçbir şey değil. Ama neydir? Hakkıyla tevekkül ettiler. Onun için hakkıyla tevekkül eden düşmanın karşısı düşmanın gücünü ne yapar? İman gücüyle küçümser. Küçümsememiz lazım. Ama hakkıyla allah Teala'ya kavi olduğunu bilmeyen düşmanı gözünde büyütür. Bugün de gafil Müslümanlar gibi. Amerika diyorlar sanki Amerika Rabbil Alemin'dir. Korkuyorlar. Kuvvetlidir. Buna bir şey yapamayız. Ama elhamdülillah tarih ispat etti. Amerika ne kadar güçlüyse ondan önce Sovyetler Birliği ne kadar güçlüyse çimoların çöktürmesine sebep oldu. Yani bir sebeplerinden birisi Afgan cihadı. Amerika'nın da inşallah çöküşüne kim sebep oldu? Yine Afgan cihadı, Irak cihadı. Ne oldular? Amerika artık böyle çetrefilli yerlere girmiyor. Bizde bir atasözü var. Dermen duvarlı bağa girme. Eskiden bağdan bir şey kopartılmışlar. Bahçıvan gelende hemen kaçsılar duvarı olsa, suru olsa bir bağın kaçmak risklidir. Ya el yakayı verirsin. Ya tabi bir sözüdür. Onun için Amerika şu anda böyle bir yerlere girmiyor. İstiyor başkalarını kullansın. Hakiki mümin donanması var. Bu kadar bilmem marinzi var. Bu kadar ef bilmem neyi var. Bunlar hikaye. Kimyasalı var, otanı var. Allah'ın otanı daha güçlü. Kavidir. Yeter ki benim imanım olsun. Bir de doğru düşünüp doğru sebep alalım. Yok çocuk gibi gelip sokakın ortasında durum diyeyim Allah kavidir. Allah ne yazmışsa olur. Tabi seni e, e, araba da basar öldürür. Ha? Düşmanın karşısına tedbirsiz çıksan tabi düşman da seni öldürür. Allah diyor sebepleri alın. وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ min kuvvetin ve ribatil hayr. Düşmana ne yapın? Hazırlıklı olun. Hazırlıklarınızı görün. Kuvvetinizi onlara tedbir karşı alın. Min ribatil hayri. Yani hem üddetinizi hem eğitiminizi. Elin, elinizden geldiği kadar. Ondan sonra Allah'a bırakın. Delil Bedir Savaşı. Bedir Savaşı. 300 kusur, Müşrikler 900 kusur. 3 Müslüm. Mevte Savaşı. Hazreti Ebu Bakır'ın Ridde Savaşı. Faris, Irak, Rum, Şam savaşları. Nice savaşlar olmuştur İslam tarihinde. Neyle ilgili? İşte bu meseleler ilgili. Kem min fi'etin kalile galebet fi'etin kethir. Ne kadar azınlık Allah Teala fi'e var galip gelir çokunluğa. Beni İsrail'de de bilirsiniz Talut Calut Hazret Davud meselesinde azınlık çokunluğa galip geldi. Allah subhanehu teala kavi ise biz o zaman hiçbir kimseden korkmarız. Allahu Teala'dan başka kimseden korkmarız. O kavidir. Sebebime, sebeplerimizi alırız, meydan okuruz. Onun için alimlerin tarihine bakıyorsunuz, ariflerin tarihine düşmandan korkmamışlar. Allah ne yazmışsa onu var. Sebep aldıktan sonra. Ama nerede sebep alınmazlar? Nerede o müşkület üzerlerine ferz olunmuştur. Bunu ayır, ayırmamız lazım bu meseleyi. Normal hayatta biz her şeyin sebebi alırız. Düşmanların vahiddülahum. Allah Teala diyor. Sen al tedbirini gerisini Allah'a bırak. Şer değil onun donanması var bizim donanmamız yoktur. Sen tedbirini al. Eğitimli ol, imanlı ol. Klaşın kafın olsun. Onun füzelerini Allah Teala yok edebilir. Allah istese onun donatması nedir denizlerde? Bir dalgaydan alır denizin altına onu. Almaz mıydı? Alır. Kadirdir, muktedirdir. Ama yeter ki eydir niye almıyor? Eee dünyada şartlar var, kurallar var. Tabala yerinde otsun parçaları. Ne diyor Allah Teala diğer ayette? Diyor ki وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ bizim üzerimize vaittir, sözdür, müminleri zefere kavuşturuz. Yani Amerika'nın donatmasını alt üst ederiz. Söz vermiş allah Teala ama etmedi. Neden? Çizgi çekeceğiz altını. Bir yerimiz ağrırsa elimizi tespit, teşhis edeceğiz. Buramız ağrıyor. O ilacın yarısıdır. Nedir? Demek ki biz hakkıyla mümin değiliz. Onun için Amerika'da galip geldi üzerimize işgal etti. Gerçek biz ona zarar verdik. Ama ne kadar olsa sonuçta o galip geliyor. Bugün de her yerde o galiptir. Neden? Çünkü biz hakiki mümin değiliz. Var ise içimizde hakikiler çok azdır. Allah çokunluğu şey alır. Toplum diyor ki Allah subhanahu teala siz kendinizi iyi yapmasanız başınıza iyi gelmez. Kendi içinizi değişmeseniz durumunuz değişilmez. Bunlar hepsi kaidelerdir. Onun için hakiki kuvvetini bilen Rabbil Aleminin bu konularda taviz vermemesi lazım. İyidir bir de ne kalır? Kuldan Rabbinin arasında bir önemli mesele kalır. Allah kaviyse, her şey onun elindeyse, gücü yok olmayanıysa, biz kendi havlümüz, kuvvetimizden ne geliriz? Beri geliriz. Beri geliriz. Yani cebarut, tuğyan bizi almaz. Fır'an aldı ne dedi? Ya ben güclüyüm ya. Her çeşmene bakıyor. Ne dedi? Ben sizin Rabbinizim. Küçük Fır'anlar ne diyorlar? Ben sizin babanızım. Ha? Ben ne desem o olur. Bunlar küçük Fıranlardır. Ama sonra ben diyorum benim dediğim dediktir. Bu tağutlar hepsi bunu diyor. Ondan sonra yok oluyorlar teker teker. Mümin ne diyor? Ha? Mümin ne diyor? La havle ve la kuvvete illa billah. Gördün mü? La havle ve la kuvve. Ne havlimiz var ne kuvvetimiz var. Havl nedir? Yani bir şey değişemeyiz. Tahvil edemeyiz onu. Elimizden gelmez. Her şey Allah'ın elindedir. La havle ve la kuvvete illa billah. Aynen ne gibidir bu? La ilahe illallah gibi. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Allah'ın gücünden başka güc yoktur. La havle ve la kuvvete illa. Her şeyde müminin bu şiarıdır, sembolüdür. Kavi. Her şey elindedir. Onun için biz kuvvetimizden ne geliriz? Beri geliriz. Evet. La havle ve la kuvvete illa billah demek zorundayız. Bu bizim şiarımızdır. Kafirin şiarı nedir? Ben her şeyi yaparım. Ben güçlüyüm. Paramla seni alıp satın alırım. Gücümden senin bileğini bükerim aşiretim var, adamlarım var. He? Mümin teç başınadır. Sizin var ise topunuz, tüfenginiz, adamlarınız bizim var Rabbil aleminimiz. Alemlerin Rabbi bizim arkamızdadır. Ama bu de temenniyle olmuyor. Ben Rabbil alemin kuluyum. Bununla olmuyor. Altını dolduracaksın. Hakiki bak dedi ve kana hakkan aleyna. Bizim üzerimize vaattir, sözdür. Nasrul müminin. Demedi muslimin. Ha? Demedi ibadına. Ne dedi? Müminler. Mümin nedir? Mükemmel dereceye. O zaman müminin sıfatları nedir? 1, 2, 3, 4. O bizde bulunacaktır. Ondan sonra aslan kafesine gir. Aslan gelir senin önünde sücde yapar. Yaptı mı? Abul Hasan'a Mısır'da nasıl yaptı İbni Tolon? Abul Hasan dedi beni öv. Benim üzerime yaptığım işler üzerine konuşma. Abul Hasan da bu hadise iyi biliyor. Hangi hadisi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor zalime dur diyen onu zalim öldüren şehitlerin efendisiyle denktir Allah'ın önünde. Hazret Hamza ile. Abul Hasan durmadı. İbni Tolan'a dedi sen zalimsin. Burada Allah'ın emrine karşı geldin. Burada yanlış yapıyorsun. Getirin dedi bunu atın mahpushaneye. Ondan sonra bir aslanı üç gün aç bırakın. Ondan sonra salmının odasını yesin bunu. Ondan sonra o olayı getirin bana anlatın ne oldu. O zaman dijital kamera olsaydı o dijital kamerayla da bakardı. Aslan geldi Abul Hasan da namaz kılıyor. Saldılar aslanı. He? Aslan bir tur attı bu Hasan'la tarafında geldi böyle çeri gibi oturdu yanında. Ellerini böyle uzattı. Abul Hasan namazını bitirdi. Aslan yerinden çabalamıyor. Gittiler dediler İbn-i Tolan dediler bu aslan oldu çeri. He? Getirin dedi Babul Hasan orada. Ebu'l-Hasan'ı götürdüler. İbn-i Tolan tağuttur. Zalimdir. Gerçek kafir değil. Ama zalim yönetici Müslümandır. Dedi Ebu'l-Hasan bir şeyi doğru söylemene ben seni affederim. Dedi aslan yanına girerken ne hissettin? Şimdi o da uyanıktır İbn-i Tolan. İstiyor desin bir anda tereddüt ettim. Yani şey yaptım anlatabildim mi? Oradan giriş yapsın, imanını zayıf etsin artık ondan sonra minberde çıkıp diyemez. Ebu'l-Hasan da Evliyaullah'tır. Ariftir, alimdir. Dedi vallahi doğrusu aslan girerken yanıma dedim bu şimdi gelir ağzınla beni tutar. Bunun tüküregi necistir, neciz değil mi? Ebdesim bozulur mu? Namazım yarı kalır mı? Onu düşündüm diyor. Fıkhi meseleyle düşündüm. Burada da galip geldim bana Ebu Hasan dedi. Aynen o kral şey çocuk gibi biliyorsunuz. Çocuk kral, çocuk, sahir. Hadisi var ya. Ne yaptı? Çocuğu öldüremedi. Ne yapayım sana? Anlatabildim mi? Öldüremezsin beni dedi. Çünkü ben kavi. Allah'ın kuluyum. Gücüm beni işlemez. Bir şeyle işler. Benim okumla Bismillah diyeceksin. Bu, bu çocuğun Rabbi adına atıyorum bunu diyeceksin. O zaman ölürüm. O da dedi atayım ama ne oldu? Mesaj ulaştı halka. Halk hepsi Müslüman oldu. Ondan sonra halk hepsi cennetlik olsun diye Allah Teala onları şey yapmış. Kralı, kral ne yaptı? Şeytanın emriyle onları ateş attı. Ashab-ı Uhdud oldu. Biliyorsunuz da kıssas. Allah hepimize kavi sıfatını nasip eylesin. Onun fıkhını bilip kavinin hakkıyla kulu olacağız. Arkadaşlar kavi güzel bir isimlerinden birisidir. Bu isim de dersi bitirmeden önce şeyi terç olunmuştur. Hiç gördünüz mü bir denenin adı olsun Abdülkavi? Ha? Yoktur. Ama Abdülkavi güzel bir isimlerden bir ismidir. Onun için bu sünneti de ihya etmek lazım. Diyebilirsin çocuğun adını koyacaksın Abdülkavi. Anlatabildim mi? Bir gün bir arkadaş adının çocuğun adını koymuş Abdülkavi. Dür bir tanesine gittim dedim işte benim oğlumun adını koydum Abdülkavi demiş. O da ilim telebesidir. Ama ne kadar ilim telebesi. Demiş yok, olur mu ya kavi nasıl Allah'ın adı var mı kavi? Anlatabildim mi? Onun için Abdülkavi ismini de ihya etmek de güzel bir şeydir. Ferz değil, sünnet de değil. Ama nedir? Allah'ın güzel isimlerini ihya etmek, ona kulluk etmek güzeldir. Savaştan, Timocin'den, e, bilmem e, Botan'dan, Gotan'dan bilmem neden çok güzeldir. Yani. Evet, Abdülkavi. Allah hepimizi kaviye abd eylesin. O kulluğu bizi yaşatıp nesip eylesin, gücümüzü ondan alalım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.